Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şimdi fiil-i muzari nasip eden edatları gördük. Eni biraz anlattık önceki dersimizde. Bu derste eni okumaya başlayacağız kitapta. Eni, mastariyeyi, nasibeyi okumaya başlayacağız. Metin çok uzun olduğu için şerhten başlıyorum. Sonra inşallah metni tekrar şerh yaptıktan sonra döner okuruz. قال الشارح şarih dedi ki اَنَّاسِبُ الرَّابِعُ fiili muzari nasb eden dördüncü edat en endir. Ve hiye ummul babi o bu babın anasıdır. Yani bu babın esasıdır. Ve inneme ancak ahatuha ben onu erteledim fizikri zikirde lima kaddemne takdim ettiğimden dolayı. Ne demişti bize ee, başta? Enin meseleleri uzun olduğundan dolayı onu sona erteledim demişti. Veli asaletiha ve asaletinden ötürü fin nasbi nasb etmede. Amilet zahiraten ve mudmaraten. Hem zahir olarak amel etti hem de gizli olarak amel etti. Yani bu baptaki asaleti ve gücünden ötürü hem açıktan görünürken hem görünmezken e, fiili muzariyi nasb etti. Nasıl olduğu gelecek zaten. بِخِلَافِ بَقِيَّةِ النَّوَاسِبِ Kalan nasb edici edatların hilafına. فَلَا تَعْمَلُوا Amel etmiyor. İlla zahiraten. Ancak açıkta amel ediyorlar. Yani len, key bir de izen göründü, göründükleri zaman amel ediyorlar. Gizli amel yok görünmezken amel edemiyorlar. وَمِثَالُ اِعْمَالِهَا zahiraten. Onun zahiri olarak amel etmesinin misali وَالَّذ۪ي أَتْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ O Allah ki ben onun e, din gününde hatalarımı affetmesini umuyorum diyor. Bu kimin duası? Bu İbrahim Aleyhisselam'ın uzunca Allah'a yaptığı dualardan bir tanesi. Yani e, İbrahim Aleyhisselam kavmine e, onlardan beraatini ilan ettiği zaman ondan sonra kendi Rabbini tanıttı. Değil mi? Hastalandığımda bana şifa veren, acıktığımda beni doyuran, öldüren ve dirilten din gününde hatalarımı affetmesini umduğum Rabbimdir dedi. Rabbini tanıttı sonra dua etmeye başladı. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve cealli lisana sıdkın fil ahirin diye öyle duaya devam etti İbrahim Aleyhisselam. Burada dikkat ederseniz en yagfir fiilinin başına gelmiş yagfira onu mansup etmiş sonunu. Ee, bu fiili muzari en ile mansup olan fiili muzaridir. Aynı zamanda mastar anlamı da katmış Yani ne demiş oldu? وَالَّذِي أَتْمَعُ غُفْرَانَهُ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani beni kıyamet gününde affetmesini umuyorum demiş İbrahim aleyhisselam. يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ Allah sizden hafifletmek istiyor demiş. Burada da خَفَّفَ يُخَفِّفُ'nun başına en gelmiş. Onu nasp etmiş. Sonu farkındaysanız mansup olmuş. En yuhaffife olmuş. Demiş ki İbn-i Hişam وَقَيَّدْتُ en ben eni takid ettim, kayıtladım. Bil mastariyeti mastariye kaydıyla kayıtladım. Eni mastariye dedim. Niye böyle dedim demiş. İhtirazen sakınmak için minel mufessirati tefsiriye olan enden ve zaideti ve zaide olan enden sakınmak için ben bunu söyledim. Bir de neyi söyleyebiliriz ayrıyete? Bir de eni muhaffefe mine sakileden sakınmak için mastariye demiş. فَاِنَّهُمَا o ikisi la yansibani'l fi'le el mudari'a fiili muzari'yi nasb etmezler. Yani mufessira ve zaide olan. Fel mufessiratu mufessire olan en nedir? Hiye o el mesbuqatu bi cümletin. Bir kendisinden önce cümle geçendir. Fiha ma'nel kavli o cümlede kavl manası vardır, kale manası vardır. Dune hurufi fakat onun harfleri yoktur demiş. Nahu örnek Ketebtu ben yazdım ileyhi ona en yef'alu keza. Burada ketebede kavl manası var. Ketebede kavlün harfleri yok ve en öncesinde cümle geçtiği için yef'alu keza şeklinde gelmiş. İza aratte bihi sen onunla kastettiğin zaman mana ey ey manasını kast ettiğin zaman. Biz zaten bir önceki dersimizde konu başında bunu anlatırken ne dedik? Kavl harfleri olmadan anlamı geçerse öncesinde de cümle geçerse, çünkü müfredi ey tefsir eder, Ona da lafzen veya takdiren harf-i cer bitişmezse çünkü harf-i cer sadece eni nasibenin başına gelir. O zaman bu en eni tefsiriye anlamına gelir. Ayetleri de ona örnek vermiştik. Birincisi bundan sapınmak için. İkincisi ve fazlalık olandan sapınmak için. Hangisidir fazlalık olan? وَهِيَ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ الْقَسَمِ وَلَوْ Kasem ile lev arasında vaki olan endir. kasem ile lev arasında vakı olan endir. Örnek Uksimu billahi Allah'a yemin ediyorum. En lev ye'tini şayet bana gelirse Zeydun Zeyd le ukrimennehu ben ona ikram edeceğim. Farkındaysanız en lev ye'tiyeni demedim. Yani fiili muzari mansup okumadım. Niye? Çünkü en ile fiili muzari arasına lev girdiğinden dolayı en lev ye'tini dedim. Yani takdir etmiş oldum. Orada dammeyi takdir etmiş oldum. وَاشْتَرَطُ Ben şart koştum. اَلَّا تُسْبَقَ الْمَصْدَرِيَّةُ Masdariye eninden önce geçmemesini ilmin mutlakan, mutlak olarak. Yani öncesinde ilim veya ilme delalet eden bir fiilin geçmemesini ben metinde şart koştum. وَلَا بِظَنِّ Ve zan geçmemesini fi ahadil vecheyni iki vecihten bir tanesinde. Niye? İhtirazen sakınmak için anil muhaffefeti mine's-sakile muhaffafe mine's-sakileden sakınmak için. Yani ennenin in en haline dönüşmesinden sakınmak için bunu şart koştum demiş. Zaten biz bunu anlattık değil mi? Şimdi metinde diyecek ki vel hasilu sonuç hasıla enne li enil masdariyeti enil mastariye için vardır bi bi'tibari ma qablaha öncesine itibar ettiğimiz zaman felase halatin üç tane hal vardır Yani ene masdariyenin öncesine baktığımızda üç hali vardır. İhdaha birincisi en yetekaddeme aleyha onun öncesinde geçmesidir. Ma o şey ki yedullu delalet eden alel ilmi ilme delalet eden bir şeyin geçmesidir. Ra'a, tahakkaka, tekayyene, teyakkana, alime, yakuna ve benzeri fiiller. Yakinlik ifade eden fiillerden birinin enden önce geçmesidir. فَهَذِهِ bu muhaffefetun mine's-sakileti ağırlaştırılmış enden hafif olandır. La gayru başka bir şey değildir demiş. Ve yecibu vacip olur fîmâ ba'daha. Böyle olan bir enden sonrasında emrani iki şey vacip olur. Ahaduhuma onlardan birisi raf'uhu yani fiili merfu okuman gerekir. Ve thani ikincisi fasluhu ayrılmak minha ondan e, bir harfin bir harf ile min hurufi arba'a. Dört harften bir harf ile İkisinin arasını ayırmak gerekir. Ve hiye harfu tenfisi o da harfi tenfistir. Sin ve sevfedir. Ve harfu nefi olumsuzluk bildiren harftir. Ve, ve kat ve lev. Kat veyahut da levdür demiş. Şayet enin öncesinde ilme ve ilme dalalet eden, kesinlik ifade eden fiillerden biri geçmişse bu en kesinlikle en-i mastariye değildir. Bu en muhaffefe min sakiledir Ennenin en halidir. Bu enin sonrasında ise iki şey vaciptir. Birincisi ondan sonrasını merfu okuyacaksın. İkincisi ise onunla en ile enden sonra gelenin arasını dört harften bir tanesiyle ayıracaksın. Sin sevfe, nefi harfi, kat ve yahut da lev. فَالْاَوَّلُ Birinciye örnek. Alime en seyekunu minkum merda demiş mesela. Burada dikkat ederseniz alimeden sonra en gelmiş. Yani enden önce alime geçmiş. Alime ile yekunu fiilinin estağfurullah en ile yekunu fiilin arasını sin harfi ayırmış burada. Seyekun olmuş ve merfu okumuşuz. Farkındaysanız seyekune dememişiz. Ve thani ikincisi ise sebebi neydi bunun? Tahtada anlatırken ne dedim? Bu enin çünkü bu en ennehudur. Değil mi? Alime ennehu seyekunu minkum mardadır. Bunun hiçbir şekilde ene mastariye ile bir ilgisi yoktur. Ve thani ikincisi اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ قَوْلًا Burada da farkındaysanız enin öncesinde ra'a geçmiş. Enin sonrasını ne yapmışız? Hem yarci'uyu merfu okumuşuz hem de en ile fiilin arasını la ile nefi ifade eden bir harf ile ayırmışız. وَالثَّالِسُ üçüncüsü alimtu en kad yakumu zeydun demişiz. Ben bildim ki e, Zeyd e, muhakkak ki kalkmıştır diye. Alime en öncesinde geçmiş en ile fiili olan yakumunun arasını ise kad ile birbirinden ayırmışız ve yakumuyu da merfu okumuşuz. Dördüncüsü ise en lev yeşâullâhu leheden nâse cemî'a. Şayet Allah dileseydi bütün insanlığı hidayet ederdi e, demiş. Bunu niye böyle söyledi? Yani en öncesinde ne geçti ki e, böyle söyledi? وَذَٰلِكَ Çünkü bu لِأَنَّ قَبْلَهُ Çünkü onun öncesinde اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا geçiyor. اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Normalde ye ise ümit kesmek, ümitsizliğe düşmek anlamına gelir. Yani normalde ye ise'nin anlamı bu. Fakat bu ayet-i kerimedeki anlamı ne? وَمَعْنَاهُ Manası فِيمَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ Müfessirlerin söylediği üzere اَفَلَمْ يَعْلَمْ Burada alime anlamındadır. Zaten ye ise anlamında olsa ayet-i kerimenin anlamı da uyuşmuyor. Mesela اَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا Yani iman edenler artık ümitsizliğe düşmedi mi? Allah istese bütün insanlığı hidayet eder. Bir anlamı yok ayet-i kerimenin. Ama iman edenler bilmedi mi? Allah azze ve celle isterse bütün insanlığı hidayet eder dediğimiz zaman anlam tam yerli yerine oturmuş oluyor. Onun için diyor burada efelem ya'lemdir. Ve hiye lugatun nakha'i ve havazin. Bu da nakha' ve havazin'in lugatıdır. Hani biliyorsunuz Kur'an Hicaz lügatı üzerine inse de etraf kabilelerin gönlünü hoş etmek için Allah azze ve celle onların kullandığı kelimeleri de Kur'an-ı Kerim'de Arapça, halis Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim'de kullanmışlar. Örnek, hani delil ne? Hevazin kabilesinin bu kelimeyi bu anlamda kullandığında اَقُولُ لَهُمْ Ben onlara diyorum بِالشَّعْبِ Yolda iz ye'siruneni beni esir ettikleri zaman elem teyesu enni İbn Faris Zehdemi yani siz bilmiyor musunuz ben İbn Faris Zehdemiyim e, diye beni esir alanlara kendimi tanıtıyorum. Şimdi şair burada neyi anlatıyor? Bir kavimle savaşmışlar. Kavim onu esir almış. O da kavme diyor ki sizin çapınız beni esir almaya yetmez. Yani siz benim İbn Faris Zehdemi olduğumu bilmiyor musunuz? E diyor. Şimdi burada şöyle mana versek اَقُولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ اِذْ يَأْسُرُونَنِي اَلَمْ elem teyasu yani siz ümitsizliğe düşmediniz mi? Ben İbn-i Farisi Zehdemiyim, bir anlam yok. Ama elem te'lemu dediğimiz zaman burada anlam tam yerli yerine oturuyor. Demek ki bu ayette de e, ye Yeise'yi Hevazin ve Neha kabilesinin lügatına göre alime anlamında aldığımız için o zaman buradaki en nedir? Buradaki en eni muhaffefe mine sakiledir. Ennehu lev yeşâ'ullahu lehedennâse cemi'adır. Ey elem te'lemu yani siz bilmediniz mi? Ve yu'eyyiduhu bunu destekler. Ne destekler? Kıraatu İbn Abbas'in. İbn Abbas'ın kıraati. O da nedir? Efelem yetebeyyenillezine amenu. Demiş İbn Abbas'ta da okurken. Yani tebeyyün bu alimeye daha yakın olan e, bir kelime. Bu da İbn Abbas'ın kıraatidir. Ve anil ferra'i Ferra'dan şu naklolundu. Ve anil ferra'i Ferra'dan inkaru kevni ye'es bima'na ya'len yani yeyesin ya'lem manasına olduğunu Ferra inkar etmiş. Böyle bir anlam yoktur demiş. Ve huve daifun. Ferra'nın bu görüşü zayıftır diyor İbn Hişam. Niye? Çünkü bunun delili var diyor. Hem Hevazin kabilesi bunu bu anlama kullanmış hem de İbn Abbas bu ayeti efelem yetebeyyen diye okumuş. Ondan dolayı diyor e, Ferra'nın bu görüşü zayıf bir görüştür demiş. Demek ki dedi ki en öncesine göre üç hali var. Birinci hali enden önce yakın ifade eden bir fiilin geçmesidir. Bu durumda kesinlikle en nasibe değildir. Bu durumda en muhafefe mine sakiledir. Sonrası için iki şey vaciptir. Bir, merfu okuyacağız. İki, onun ile fiilin arasını dört harften bir tanesiyle ayıracağız. Peki iki, en yetekaddeme aleyha zannun. Zan ifade eden fiillerden birinin enin öncesinde geçmesidir. Bu durumda فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَ Feyecuzu caizdir en tekune olması muhaffefeten mine sakile. Ene muhaffefe mine sakile olması da caizdir. Feyekunu hukmuha kema zekerna. Bu durumda onun hükmü zikrettiğimiz gibi olur. Yani aynı öncesi için ne söylediysek bunun için de aynısı geçerli olmuş olur. Sonrasını merfu okuyacağız ve arasını ayıracağız. Ve yecuzu en tekune nasibeten fakat nasibe olması da caizdir. Yani zan geçerse iki vecih vardır. Ve huvel arcahu fil kıyasi Kıyasa en uygun olan budur. Vel ekseru fi kelamihim ve Arap'ın kelamında en fazla olan da budur. Zan geçtiği zaman enin e, muhaffife mine sakile değil, enin zan geçtiği zaman e, nasibe olmasıdır. وَلِهَذَا bundan dolayı اَجْمَعُوا اِجْمَا etler عَلَى النَّصْبِ Nasb üzere fi kavlihi Teala Elif la mim اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا Hasibe zan ifade ediyor değil mi? Burada normalde eğer en şey olmuş olsaydı, muhaffefe mine sakil olsaydı ne diyecektik? Elif la mim hasiben nasu en yutrakune diyecektik. Mesela şair şiirde ne diyor? Ee, şair şiirinde diyor ki Allahu alem. Arifu muydu, alim muydu? Arif olması lazım. En yuemmelune diyor. En yuemmelune fecadu. Yani onlar insanların onları umduğunu bildiler. Fecadu ve cömert olurlar diyor. En yuemmelune yani efali hamseden olmasına rağmen yuemmelune diye okuyor. Burada en yutraku demişiz. Aslı bunun ne yutrakune olması lazım. Efali hamseden olduğu için en onun sonundaki nunu götürmüş. Nasb alameti olarak da. وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ Teala Allah'ın sözünde ise ihtilaf ettiler. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونُوا فِتْنَةٌ İki şekilde de okumuş. Onlar fitne olmayacağını düşündüler, zannettiler diyor Allah Azze ve Celle. فَقُرِئَ بِالْوَجْهَيْنِ İki vecihle de okunmuştur. Yani hem أَلَّا تَكُونُ denmiştir, hem أَلَّا تَكُونَ denmiştir. Demek ki öncesinde zan geçerse, hasibe, zanne, hale gibi fiillerden biri geçerse en mastariyeye de olabilir, nasibe de olabilir. En e, yaygın olanı hangisidir? Arap'ın kelamında en yaygın olan da nasibe olmasıdır. Kıyasa en uygun olanı da nasibe olmasıdır. Niye? Çünkü biz birincisinde niye dedik en muhaffefe mine sakiledir e, demiştik? Çünkü alime demiştik yakin ifade ettiğinden ötürü ona uygun olan da tekil ifade eden bir şey olmasıdır. Bu da en muhaffefe mine sakiledir dedik. Ama zanda böyle bir şey söz konusu olmadığı için böyle bir şeye de ihtiyaç da yoktur aynı zamanda kıyasen baktığımızda. El-thâlifetu üçüncüsü اَلَّا يَسْبِقَهَا عِلْمٌ وَلَا ظَنٌ Ne ilmin ne de zannın onun öncesinde geçmemesidir. فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُهَا نَاصِبَةً O zaman onun nasibe olması müteayyin olur. كَقَوْلِهِ Teala Allah'ın sözünde olduğu gibi وَالَّذ۪ي أَتْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِي ayet-i kerimesinde İbrahim Aleyhisselam'ın sözünde olduğu gibi. Mefhum? Anlaşıldı mı? Emme i'maluha Şimdi biz dedik ki bu hem zahiren amel eder hem de mudmar gizliyken amel eder. Zahiri gördük. Peki mudmar nasıl amel ediyor? Yani en görünmediği halde biz enin görüldüğünü kabul ediyoruz. Emme i'maluha mudmaraten. Onun gizliyken amel etmesine gelince feala darbeyni iki kısım üzeredir. لِأَنَّ اِذْمَارَهَا Çünkü onun izmarı, gizliliği imma caizun ya caizdir ev veyahut da vacibun veyahut da vaciptir demiş. Şimdi o zaman bize ilk neyi anlatacak? Enin nasp ederken idmarının caiz olduğu yerleri anlatacak. Tamam? İdmarının caiz olmuş olduğu yerleri anlatacak. Bir, اَنْتَقَعَ Vakı olursa بَعْدَ عَاطِفٍ Atıftan sonra mesbukin kendisinden önce geçmiş olan bir atıftan önce bir ismin halisin ismi halistir minet takdiri bil fiili yani e, fiile takdir edilmesi çok fazla şey olmayan bir ismi halis öncesinde geçmiş ise eğer bu durumda demiş e, ene mudmara şey olur. Şimdi biz burayı okumadan önce şöyle daha önce anlatmıştık ama bir daha tekrar edelim. Bilgilerimizi o şekilde devam edelim. bu konuya geçmeden önce en uzmanının, şimdi atıf, atfetmek biliyorsunuz. Şimdi normalde ben bir ismi isme atfettiğim zaman çok fazla sorun yaşamam. Niye? Çünkü isimle isim e, hem mana yönünden hem lafız yönünden birbirlerine uygundurlar değil mi? Mesela ben dediğim zaman örneğin ca'e zeydun estağfurullah zeydun ve Amr dediğimde mesela ben burada ne yapmış oldum? Vav harfi atıfesiyle buna atıf diyoruz. Amr'ı Zeyd'e atfetmiş oldum. Zeyd ve Amr geldi dedim. Burada bir problem var mı? Yok. Niye ikisini birbirine atfetmiş oldum? Bu da isim, bu da isim. Tamam. Fiili fiile atfetmiş olduğum zaman gene sorun yok. Mesela ben dediğim zaman ki Zeydun kâme ve ka'ade dediğimde Zeyd kalktı ve oturdu. Kame ve ka'de. İkisini ne yaptım? Vav atıf harfiyle vav, fe, sümme, ev herhangi bir atıf harfiyle de olabilir. Bunu buna affettim. Peki benim problemim var mı? Benim problemim yok. Niye? Çünkü kamede şey fiil, de fiil. Doğru mu? Fiili fiile affettim. Hem lafız olarak hem anlam olarak birbirlerine uygunlar. Burada problem yok. Fi, ismi ismi atfettim, fiili fiile atfettim. Tamam. Şimdi isim kuvvetinde olan mesela bazı isimler var ama bunlar fiil kuvvetindeler. Doğru mu? Ne gibi? İsmi fail gibi, isim meful gibi, işte sıfat-ı müşebbehe gibi mesela. Bunlar aslen isimdirler. Fakat bunlar ne kuvvetindedirler? Bunlar fiil kuvvetindedirler. Bunların fiil kuvveti olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bunlar fiillerinin yaptığı ameli yapıyorlar. Mesela ben desem ki ee, Ca'et daribu amran Amra vuran geldi. Câ'e geldi, eddâribu vuran, amran amra vuran geldi. Câ'e fiil, eddâribu fail, amran mef'ul. Doğru mu? Amranın ne mef'ul yaptı? Eddâribu mef'ul yaptı. Peki eddâribu ne isim? İsmi fail. Oraya daraba koysaydın da aynı işi yapacaktı. Eddâribu koyduğunda da aynı işi yaptı. Doğru mu? İsmi fail kendi fiilin amelini yapar. İsim mef'ul kendi fiilinin, bina-i meşhur olan fiilin amelini yapar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne diyor? وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرنا به نقعا شمي نورمادا فابردا فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا هنا يقول في أثر دور من نصرنا جيبي بردا جمع مؤنث غايب بردا نصرنا جيبي أثرنا بردا فاني فعاطفة Peki Allah bunu nereye affetti? Yani bunun öncesinde fiil geçmemiş ki. وَالْعَادِيَاتِ dabha Adiyat, ismi fail. Doğru mu? فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ Muriyat, ismi fail. فَالْمُغِيرَاتِ subha ismi fail. Egareden ismi fail, mugirat. Peki Allah bunu nereye affetti? Allah bunu ismi faile affetti, E, ismi faile affetti. Niye? Çünkü ismi fail fiil kuvvetinde olduğu için sen fiili ona ne yapabilirsin? Fiili ona atfedebilirsin. Burası anlaşıldı. Tamam. Peki ben şimdi ismi fiile affedeceğim. üç sınıf gördük şu ana kadar. İsmin isme, fiilin isme, fiilin isme atfedilmesini gördük. Fiil isme atfedilebilir eğer isim fiil kuvvetindeyse. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Şimdi ben ee, ismi fiile atfedeceğim. Doğru mu? Nasıl yapacağım? Ben ismi fiile atfettiğim zaman mutlaka fiili kendisine atıf yapılmaya uygun hale getireceğim. Ya fiilin başına onu isim yapan bir şey getireceğim ya fiilin sonuna onun onun içinden bir isim çıkarıp getireceğim. Ancak bu şekilde yapabilirim. Aksi halde ben hiçbir şekilde ismi fiile atfedemem. Çünkü ne lafız olarak ne anlam olarak birbirleriyle uyuşmuyorlar. Kur'an'a bakalım. İzheb İzheb Ente وَرَبُّكَ Bu kimin sözü? İsrailoğullarının sözü. Yani Musa Aleyhisselam onlara hadi gidin Allah'ın sevad ettiği topraklara dediğinde اِذَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّ هَهُنَ قَاِدُ Siz savaşın, biz burada oturuyoruz dediler. Şimdi burada bakın burada atıf harfi var. Aha, wow. Rabbuke isim. Doğru mu? Rabbu nereden isim olduğunu biliyoruz. Mudaf mudaf ile olmuş çünkü. Rabbuke isim. Allah burada Rabbuke'ye atfetti. Şimdi bu entenin olmadığını düşünün. Zaten normalde biz emir fiilini irab ederken ne diyoruz? Fi'lu emrin. Mebni ala sukun. Fa'iluhu mustatirun fihi vücuben diyoruz. Fa'iluhu mustatirun fihi vücuben. Faili içerisinde vacip olarak müstetirdir diyoruz. Peki ne işi var bunun burada? Yani izhebin içinden enteyi biz çıkardık buraya. Çünkü benim bunu atfetmem, yani benim ismi fiile atfetmem mümkün değil. Onun için ne yaptım? Fiilin içerisindeki zamir olan enteyi, zamirler hepsi isimdir, dışarıya çıkardım. Ta ki Rabbuke'yi ona ne yapabileyim? Rabbuke'yi ona atfedebileyim. Doğru mu? Mesela Allah Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Uskun ente ve zevcuke fil cenneti. Uskun ente ve zevcuke dedi. Uskun ve zevcuke olmaz. Çünkü uskun ve zevcuke ismi fiile atfetmiş olur. Tamam? Bu birinci yol. Yani fiilin içerisindeki zamiri açığa çıkarırım. İsmi ona atfeder. Fiile değil zamire atfetmiş olurum. O da isim babındandır. Anlaşılıyor Ahmet abi? Ya da ne yaparım? Ya da fiilin başına bir tane en getiririm. Doğru mu? Enle fiil beraber mastar olurlar. İsim olurlar. Ben de ismi isme atfetmiş olabilirim. Tamam? وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي Şahitlerden gelecek şimdi şiirimizde. Bakın yazayım şöyle hemen. وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي لُبْسُ عباءة وتقر عيني Şimdi burada atıfe var ve ben bu karraya karru bunu atfedeceğim. Doğru mu? Bunu nereye atfediyorum? Bunu وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِ Bunu buraya atfediyorum. İsme atfediyorum. Doğru mu? Nasıl ben bunu isme atfedeceğim? Benim elimde böyle bir şey var mı? Benim elimde böyle bir imkan var mı? Evet var. Ben şuradakinin başına bir tane en getireceğim. Doğru mu? En mudmara getireceğim. Diyeceğim ki bu mastar tevilinde ve kurratu diyeceğim. Onu getireceğim buraya affetmiş olacağım. Anlaşıldı? Ya fiilin sonuna içindeki zamiri çıkaracağım ya fiilin başına en takdir edeceğim. İki halükarda da zaten ismi isme atfetmiş olurum veyahut da fiili fiile atfetmiş olurum. Anlaşıldı değil mi? Şimdi okuyunca daha iyi anlaşılacak inşallah. Evet. Şimdi dedi ki bir yani ene mudmaranın mudmar olan enin caiz olduğu yerler. Enteka'a vaki olmasıdır. Ba'de atifin atf harfinden sonra vaki olmasıdır. Yani fiili muzari atf harfinden sonra vaki olur. Kastettiği o fiili muzari atf harfinden sonra vaki olur. Mesbukin bu atf harfinden önce de geçmiş olur. Bir ismin halisin. Halis olan bir isim geçmiş olur Minet takdiri bil fiili. Yani fiile takdir edilen isimlerden olmayacak. Hani zaten ismi fail olsa fiili ona atfetmende bir sıkıntı yok. İsim mef'ul olsa ismi halis olacak. Yani hani fiil kuvvetindeki isim değil, ismi halis olmuş olacak. كَقَوْلِهِ Teala Allah'ın sözünde olduğu gibi وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ Hiçbir insan için yoktur. En yukellimehu'llahu Allah onunla konuşsun. İlla vahyen ya vahiy ile konuşur ev min verai hicabin veya perdenin arkasından konuşur ev yursile rasulen veyahut da Allah azze ve celle rasul göndermek suretiyle insanlarla konuşur. Şimdi burada vecül istişat ne? Bakın. Yursile kelimesine bakın. Ev yursile kısmına. Şimdi burada ev harfi atıftır. Tamam. Allah azze ve celle bu fiili ne yapacak? Atfedecek. Nereye atfedecek? Vahyen kelimesine atfedecek. Aa. O zaman fiili muzari atıf harfinden sonra vakı olmuş. Öncesinde de halis isim geçmiş. Bu nedir? Bu çünkü mastardır. Mastar da halizaden e, kelimenin köküdür, öz, öz halidir. Bu geçmiş. Şimdi sen fiili nasıl isme atfedeceksin? Atfedemezsin. Bak mesela vahyen dedi. Vahyen, vahyenden sonra ev min verai hicabin dedi. Burada sorun yok. Çünkü vara zaten şeydir, isimdir. İsmi isme atfetti. Ama yursileye gelince burada sorun var. Fiil isme atfedilmez. Ne yaptık? Yursilenin başına bir tane en takdir ettik. Dedi ki en ve ma ba'dehu en ve sonrası fi tevilil mastar mastar tevilindedir. Doğru mu? Mastar olunca atfetmemiz de ne oldu? Kolay oldu. Ma kana li beşerin yukellimehu'llahu illa vahyen ev min vera'i hicabin ev irsali rasulin dedik veya da Resul göndermek suretiyle dedik. Çünkü yursilenin mastarı nedir? İrsaldir. Ersele yursilu irsalendir. Şimdi anlaşıldı. Anlamayan var mı? Tamam. Fi kıraati men kara'a mines seb'ati fi kıraati kıraatinde men kara'a mines seb'ati yedi kıraatten okuyanların kıraatinde binas bir yursile yursileyi mansup okuyanlar ve zalike bi idmari en bu eni idmar ederektir. Yani eni gizli bir şekilde oraya takdir ederektir. Ve takdiru takdir ev en yursiledir. Ve en vel fi'lu en ve fi'il ma'tufani atfedilmiştir ala vahyen vahyene atfedilmiştir. Ey vahyen ev irsalen. Yani vahyen veyahut da irsal göndermek suretiyle şeklinde takdir edilir. Ve vahyen vahyen kelimesi leyse fi takdiril fiili. Fiil takdirinde değildir. Yani ismu fail, isim mef'ul gibi bir durumda değildir. وَلَوْ اَزْهَرْتَ en Şayet eni açığa çıkarsan fil kelami kelamda lecaze. Caiz olur. Tabi Kur'an dışında değil mi? Hani Kur'an-ı Kerim kıraat üzere olduğu için burada hani en- eni açığa çıkarmak caizmiş. Ben bu ayeti okurken ev en yursile diye okuyacağım diyemezsin. Çünkü bu kıraatla alakalı e, bir durum. Ama şiirdir, sözdür oralarda açığa çıkarmak caizdir. Açığa çıkarabilirsin. Örnek. وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ Aba giymek وَتَقَرَّ عَيْنِ Ve bununla beraber gözlerimin aydın olması اَحَبُّ ileyye bana daha sevimlidir min lübsü şufufi çok böyle zengin şaşalı elbiseler giymekten bana daha sevimlidir. Yani çok güzel elbiseler giyip huzursuz olmaktansa aba giyer ama huzurlu olmayı tercih ederim diyor şair. Burada e, vecül istişad ne? وَتَقَرَّ عَيْنِ dedik zaten. Bu fiili muzaridir. Bunu lubsuya atfetmiş. E, lubsu zaten mastardır. Doğal olarak takara'nın başına bir tane en takdir etmiş ve onu da mansup okumuş. وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَاَنْ تَقَرَّ عَيْنِ demiş. اَثَّانِيَ ikincisi ise bu birincisiydi. Enin mudmarının cevaz caiz olduğu yerler. اَنْ تَقَعَ بَعْدَ لَامِ الْجَرِّ Yani fiili muzarinin lam-ı cerden sonra vakı olmasıdır. Doğru mu? Şimdi bu zaten e, şöyle bir şey olabilir mi? Fiili muzarinin başına harf-i cer olan lam gelebilir mi? Gelemez. Mümkün değil. O zaman isim olmuş olur zaten. Onun için ne yapmışlar? Lam ile fiili muzarin arasında bir en takdir etmişler. Buradan budmardır e, demişler. En fiili muzari'yi nasip ettiği mastar yaptı. Li mastarı mecbur etmiş oldu demişler. Tamam? Sevaen istersen olsun. Kânet li ta'lili yani illiyet için olmuş olsun. Bu lam e, Allah'ın sözünde olduğu gibi وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Biz bu Kur'an'ı sana indirdik. Ne için indirdik? İlleti ne? Sebebi ne? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara açıklayasın diye onu indirdik demiş Allah Azze ve Celle. Bak burada ne diyoruz? E, lamdan sonra ne var? لِاَنْ تُبَيِّنَ Yani vecül istişat bu. Tubeyyine'yi buradan nasip eden ene mudmara cevazen. İdmarı caiz olan endir diyoruz. İrab ederken de ne diyoruz? Diyoruz ki li harfu cer tubeyyine fi'lun mudari'un mansubun e, bi enil mudmarati cevazen ve alamatu nasbihi el fethatu zahira en ve ma ba'dahu fi ta'vil fi ta'vilil masdar fi mahalli cerrin diyoruz. Lam ile mecurdur. Cer mahallindedir. Li tubeyyine Peki nasıl a- a- orijinali ne o zaman? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِلْتَبْيِينِ لِلنَّاسِ Değil mi? Sen onu insanlara açıklayasın diye. لِلْتَبْيِينِ Çünkü beyyenenin masları tebyin. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا Biz sana apaçık bir fetih verdik. Niye? Sebep, illet لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ Allah seni affetsin diye. İster bu lam olsun, Evlil akibeti istersen akibet anlamına gelen lam olsun. Fark etmez. Akibet anlamına gelen lam nedir? فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا فَالْتَقَتَهُ onu aldı. آلُ فِرْعَوْنَ Firavun. Şimdi lukata buluntu mal demek. Doğru mu? Musa Aleyhisselam'ı da denizin kenarında bulunca Allah Azze ve Celle اَخَزَ demiyor. فَالْتَقَتَهُ Hani buluntu bir mal gibi onu aldılar. Oradan o kökten geliyor. فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ Firavun'un ailesi onu aldı. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا Onlara e, düşman ve hüzün kaynağı olması için. Şimdi biz burada desek ki lam ta'liliyedir. Anlam şöyle olmuş oluyor. Firavun ailesi kendilerine düşmanlık etsin ve kendilerini üssün diye Musa'yı ay. Kimse kendine düşman olsun diye kendini üssün diye kimseyi alır mı? Yok. Demek ki buradaki lam lam-i ta'liliye değildir. Ee, buradaki lam ne lamıdır o zaman? Buradaki lam lam-i akibettir. Yani akibeti onlara düşmanlık ve hüzün olsun diye onu aldılar diyor Allah. Tabi bu fellamu huna burada lam leyset li ta'lili ta'lil için değildir demiş. لِيَنَّهُمْ çünkü onlar lem yeltakituhu lizalike yani bunun için almadılar onu. Ve inne meltakatuhu onu ancak aldılar liyekuna lehum qurrata aynin onlara göz aydınlığı olsun diye aldılar. Çünkü Musa e, şeyin annesi yani Firavun'un eşi e, şeyi görünce Musa Aleyhisselam'ı görünce ne dedi ona? قال لا تقتل قال لا تقتله asa en yenfa'ana ev nettehizehu veleda. Yani umulur ki bize fayda verir ve biz onu kendimize velet olaraktan, çocuk olaraktan alırız. Yani onun zarar vermesi için değil, ondan faydalanmak için, fayda için onu aldılar ama böyle olmadı tabii ki. فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ Akibeti oldu اَنْسَارَ لَهُمْ عَدُوًا Onlara düşman oldu ve huznen ve onlara hüzün kaynağı oldu. Yani tabii bu konu e, lam akibet anlamına gelir mi gelmez mi bu biraz uzun tafsilatlı bir konu. Edvaul Beyan'da normalde bu ayetin tefsirinde Şankiti bu konuyla ilgili daha farklı yaklaşımlar da e, getiriyor. Tabii konu biraz uzun bir konu. İsteyen varsa oradan şey yapabilir, oradan konuya bakabilir. Lam akibet için midir yoksa değil midir e, diye oradan bakabilirsiniz. Şankiti'nin tefsirinin de özelliklerinden bir tanesi ne? Kur'an-ı Kerim'i Edvaul Beyan. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir eden. Yani daha çok rivayetten ziyade Kur'an ayetlerini tekrar Kur'an ayetleriyle tefsir eden bir e, tefsir. İkinci bir özelliği e, hani muasır yani asrımıza yakın bir dönemde yazılmış e, bir tefsir. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Şimdi muasır tefsirlerdeki en büyük afet ne? Yazanların ehil olmaması. Yazanlar ehil olmayınca tefsir kendisinden istifade edilemiyor. Ama muasır bir tefsiri ehil olan biri yazdığında ehliyetten kastım iki şey. Birincisi şer'i ilimlere vukufiyet anlamında ki zaten Şankiti o konuda hem alet ilimlerinde hem makasit ilimlerinde çok değerli bir alim. E, ikincisi ise yaşama. Yani Kur'an-ı Kerim'i çarptırmak için değil, gerçekten hayat için, onunla hayat bulmak için anlatmak. Hani samimiyet, iyi niyet anlamında söylüyorum. Şankiti'nin tefsirinde de iki tane özellik de e, mevcut. Yani hem mesela fiziler de çok güzel bir tefsir ama Fizilan'da ilmi tahkikler yok. Yani hani belki Seyyid Kutub'un ilmi bir ehliyeti olmadığı için yani bu cahil de anlamına gelmez. Hani bazıları öyle anlıyorlar. Bazılarının e, biliyorsun anlama konusunda kafa sigortalarında problem var. Yani sen bir söz söylüyorsun. Üç sigortadan düşükse iki sigortayla anlıyor adam senin söylediklerini. Seyyid Kutup alim değildir demek Seyyid Kutup cahildir anlamına gelmez. Haşa ve kella. Yani velev alim olmasa bile bütün alimlerden hayırlı olduktan sonra yani o dönemde yaşayan alimlerden ona bir şey olmaz. Alim hani mesela bir insan İslam'ı bilir, şer'i ilimleri bilir, okumuştur, kendini yetişmiştir, hata etmeyecek kadar konuşur. Ama alim başka bir şeydir. Yani biz alim değildir dediğimizde hani şer'i ilimleri şer'i usullere göre tahsil etmemiştir. Bir medresede veya işte bunun, bunun için açılmış bir okulda bu şekilde bir tahsilatı söz konusu değildir diye. Ve bu kitaptan da bir değer de kaybetirmez. Yani e, belki bugün bizim bildiklerimizi bir kağıda yazsan, e, bir de sahabeye bunları sorsan, mesela şu derste bizim gördüklerimizi sorsan Belki hiçbirini bilmiyorlardı yani kaide kura ama biz, biz mi onlardan alimiz? Onlar da elbette ki bizden çok çok daha alimdiler değil mi? Onun için Seyyid Kutub'un tefsiri de çok güzel ama onda ilmi tahkik fazla yok. Ama Şankiti'nin tefsiri öyle değil. Zaten birçok ayeti çok hızlı geçiyor. Tahkik gerektiren, böyle uzun konuşulması gerektiren ahkam ayetleri üzerinde özellikle uzun uzun konuşuyor. Onu mesela bir talebe olarak e, şeyinizde bulundurmak isterseniz iyi olur kütüphanenizde. Ne dedik o zaman? Lam'dan sonra gelen e, fiili muzari, lam ve cerden sonra gelen fiili muzari ene mudmara ile mansuptur dedik. İster bu lam, lam-e ta'liliye olsun. İster bu lam, lam-e akibet olsun. İster bu lam ev zaideten veya lam-e zaide olsun. Ke kavlihi teala innema yuridullahu Allah istiyor liyuzhibe ankumur risse ehlel beyti sizden Allah kötülüğü pisliği temizlemek istiyor. ey ehli beyt فَالْفِعْلُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ Bu mevdi'lerde fiil mansubun mansuptur bi en mudmara. Ene mudmara ile mansuptur. وَلَوْ اُزْهِرَتْ فِي الْكَلَامِ لَجَازَ Kelamda açığa çıkarılsa caiz olur. وَكَذَا بَعْدَ كَيْ الْجَارَّ Aynı şekilde key carre de böyledir. Yani key fiili muzarinin başına geldiğinde ve öncesinde de li olmazsa lafzen veya takdiren dedik. Fiili muzari nasb eden nedir? Ene mudmara cevazen olan ene mudmaradır Ee, dedik. Buradaki lam da innema yuridullahu liyuzhibedeki lam bu da lam-ı zaidedir. Yani tekit için gelen, fiili tekit eden e, bir ayeti kelimedir. Bu ayet kimin delillerinden? Bu ayeti hangi fırka delil olarak kullanır? Şia. Peki neye delil olarak kullanır bu ayet kelimeyi? kendi imamlarının masum olduklarına delil kullanıyorlar. Doğru mu? Diyorlar Allah Azze ve Celle aslında şöyle bir mantık yürütüyorlar. Tabi Şia ve mantık hani ikisini yan yana koyunca belki biraz komik olabilir ama şöyle bir mantık e, yürütüyorlar. Diyorlar bu ayet-i kerime indiğinde Peygamber Aleyhisselatü vesselam Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı ve Hüseyin'i şeyin içerisine aldı, abasının içerisine aldı. Dedi ki innema yuridullahu liyuzhibe ankum ritsa ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ve sizi tertemiz etmek ister. E diyoruz. Yani tamam bu, burası tamam. Doğru rivayetlerde. Yani diyorlar burada demek ki onlar rizisten temizlenmişler ve tertemiz olmuşlar. E, e diyoruz tertemiz olmuşlar demek ki bunlar günah işlemezler. Tamam onu o, öyle olsun onu da kabul. Başka onlar günah işlemediği gibi onların sülbünden gelen kimse de e, o zaman şey işlemez, e, günah işlemez e, diyorlar. Şimdi imamlar günah işlemez. Onların sülbünden gelenler imamdır, günah işlemezler. E diyoruz Muhammed bin Hanefiye o zaman o, o kafirdir diyorlar. E Muhammed bin Hanefiye de onların <laughs> soyundan bir imamdır diyoruz o zaman. Yani hani Muhammed bin Hanefiye de Muaviye radıyallahu anh'la Ali radıyallahu anh arasında yaşanan olaylar, Ali radıyallahu anh'la Osman radıyallahu anh döneminde yaşanan olaylar biz tarafsız kalıyoruz diyor. Yani ne o tarafı destekliyoruz, hatta ircanın bir tanımı da budur zaten. Ne o tarafı destekliyoruz, ne bu tarafı destekliyoruz. Hatta babası kafasını kırıyor bundan dolayı. Yani sen dedenden nasıl tebelli edersin e, diyor. Kendi oğlunun kafasını kırıyor. Hazreti Ali'nin torunudur. E şimdi e, hani Şia'nın zaten mantık, dedim ya Şia ve mantık yan yana geldiğinde çok uymuyor. Niye? Çünkü hani mesela bir insan bir yalan söyler, e, bir konuda. Ondan sonra bu sefer onu düzeltebilmek için sürekli yalan söylemek zorundadır. Yani o yalanın e, sebep olduğu yanlışları kapatabilmek için yalan doğurgandır yani sürekli yalan doğurur. Şia da böyle yani akidelerini uydurma bir şey üzerine koydukları, kurdukları için onu kapatayım diye başka bir şey, onu kapatayım diye başka bir şey, ortaya bayağı bir şey çıkmış. Velhasıl bu ayet Şia'nın e, delillerinden bir tanesidir diyelim. Tabi eğer bu ayet yani bir topluluktan ritsin temizlenmesi ee, veya bir topluluğun temizlenmesi eğer onların masum olduğuna delil ise aynısı kimin için de geçerlidir? Aynısı o zaman bedire ashabı için de geçerlidir. Allah gökten sizin üzerinize bir su indirdi ki sizi onunla temizlemek için diyor Allah. Bütün abdest alanlar için de aynısı geçerlidir. Allah sizi bununla temizlemek ister diyor Allah Azze ve Celle. Böyle olunca ehl Beyt'in bir özelliği kalmaz. Yani herkes her abdest alan e, Allah Azze ve Celle onu temizlemiş olur yani masum e, olmuş olur. Yoksa bu ayet-i kerime elbette ehl beytin faz ehl beyt faziletlidir. Bu ayet de onların faziletine ayrıyeten bir delildir. Allah'ın bunu irade ettiğini ama bu onların masum olduğu anlamına gelmez kesinlikle. Evet. وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ Şayet fiil olursa اَلَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللَّامُ Lamın üzerine dahil olmuş olduğu fiil olursa makrunen bile la ile bitişik olursa eğer ne gibi li ella yani li ella şeklinde varit olursa vecebe izharu en ba'del lami o zaman enin lamdan sonra izhar edilmesi açığa çıkması vacip olur. Sevaun eşittir kânet la en nafiye İstersen la nafiye olsun. Kelleti fi kavlihi Teala Allah'ın sözünde olduğu gibi لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ Ta ki insanların Allah'ın üzerinde bir hüccetleri olmasın ayetinde olduğu gibi olsun. اَوْ zaide veya zaide olsun. Kelleti fi kavlihi Teala Allah'ın sözünde olduğu gibi لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ Ehli kitabın bilmesi içindir ayeti. Oradaki la la zaidedir. Yani anlam olaraktan bir anlamı yoktur. Ee, burada sadece tekit için gelmiştir. Ey liya'leme ehlul kitabi. Ehli kitabın bilmesi için. Yani e, lam la ile bitişirse enin açığa çıkması gerekir. Lilla olmaz, li ella olması gerekir. وَلَوْ كَانَتِ اللَّامْ Lam olursa mesbukaten mesbuk olursa, öncesinden geçmiş olursa بِكَوْنٍ madin yani mazilik ifade eden kâne ile geçmiş olursa menfiyin ve nefi yani ma kana şeklinde olacak. Hem kana olacak hem de başında olumsuzluk bildiren olacak. Vacebe idmaru en. Enin idmar edilmesi, gizli olması vacip olur. Sevaun kana mudiyyu İstersen o mazilik olsun fil lafzi lafızda olsun ev fil mana veya da manada olsun eşittir fark etmez. Ve ma kana Allahu liyu'azibahum ve ente fihim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ Allah değildir diyor azibehum onlara azap edecek değildir. وَاَنْتَ فِيهِمْ sen onların içinde olduğun halde Allah onlara azap edecek değildir ee, diyor. Burada mazilik nerededir? Lafızdadır. Çünkü kâne lafzidir. Ma maziliği lafzidir. اَوْ fil ma'na veya manada olsun. lem yekunillahu liyaghfira lehum. Allah onlara mağfiret edecek değildi. Yekun Normalde fiili muzaridir, o da geniş zamandır. Ama başına lem gelince biz onun anlamının mazi olduğunu biliyoruz. Yani manen burada geçmişe çevirdiğini biliyoruz. Çünkü lem fiili muzari maziye çevirir. Diyor ki eğer lamın öncesinde, fiili muzariye bitişen lamın öncesinde makane veya lem yekun geçerse, makane veya lem yekun geçerse bu lama lam-ı diyoruz ve bu durumda enin gizlenmesi vacip olur. Yani en açığa çıkmaz demiş. وَتُسَمَّى هَذِهِ اللَّامُ Bu lama denir, lam-el cuhudi, lam-ı cuhud denir. Buna demiş. وَتَلَخَّسَ özetlendi enne li'enne ba'del lami ba'del lamdan sonraki en için selâse halatin. Üç hal vardır. Bir, vücubel idmari, idmarının vacip olduğu yerler vardır. Ve zâlike ba'de lamil cuhud, bu da lam-ı cuhuddan. Yani ma kâne veya lem yekundan sonra gelen li, den sonra gelen fiili muzarinin nasibi olan en vacip olaraktan gizlidir. Ve vücubel izhari açığa çıkmasının vacip olduğu yerler ve zalike iza el fi'lu bila bu zamanda fiil la ile bitişirse yani li ella olursa o zaman da mutlaka açığa çıkması gerekir. Ve el vecheyni ve açığa çıkmasının ve gizlenmesinin yani iki vecihin de caiz olduğu yerler. Ve zalike fîme bakiye bu da kalan kısımlardadır. Kâlallahu Teala Allah azze ve celle dedi ki ve umirna biz emrolunduk linuslime li rabbil alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emir olunduk. Ve kâle Teala ve umirtu li en Ben olmakla emir olundum. Li ekune evvelel Ben Müslümanların ilki olmakla emir olundum demiş. Burası ayet olmasaydı şayet iki vecih de burada caiz olmuş olacaktı. Fakat ayet olduğundan ötürü iki vecih burada caiz değildir dedik ama normalde caizdir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Evet, evet. Tamam. Burada duralım inşallah. Ondan sonraki dersimizde buradan sonra devam edeceğiz. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قاش ders مش Talha